Hola amiguitos, yo soy Simón y les voy a hablar un poco del rock. Es música del demonio considerada por su bajo nivel de... ¡Cállate! que no ves que ya va a empezar Transistor? ¡Chardilla! Cubo Radio presenta Transistor I'm Johnny Cash. Una presentación así, señores, solamente la puede hacer un cantautor así. Bienvenidos al transistor de esta semana, bienvenidos a la emisión más aquí en Cubo Radio. Soy Juan Mendoza, estamos escuchándonos y transmitiendo, como no, desde la Ciudad de México, señores. <laughs> gracias por seguirnos desde su teléfono celular, desde su computadora, desde lo que sea, desde su iPad, como no, desde lo que, lo que sea que estén ocupando para escucharnos. El día de hoy es un podcast muy especial. Quiero compartir con ustedes eh, un tributo a uno de los cantautores que en lo particular eh, aparte de que es mi tocayón, mi tocayo, eh, es una figura dentro de la música, un referente bastante marcado para su servilleta. El día de hoy vamos a dedicar nuestro podcast a Johnny Cash, que es el, el señor que están escuchando en el fondo. Al fondo de esta emisión están escuchando al señor Johnny Cash, el Juanito Cambio. Y fíjense, que este a, veces me parece bastante pues sorpresivo, sorprendente, perdón, que mucha gente no lo conoce, siendo un referente muy acá de la música country, del rock and roll y del rockabilly. Eh, el señor Johnny Cash es eh, un personaje de la talla de, de Gerald Lee Lewis o de Elvis Presley. De hecho, muy amigo de estos dos tipos. Y bueno, lo que estamos escuchando por ahí al fondo, ahorita hablaremos de su vida un poquito más, es False eh, Folsom Prison Blues. Obviamente la versión en vivo que ahorita hablaremos de donde la toca. Las rulas de este señor, muchachos, se caracterizaban en especial, por ejemplo, de Folsom Prison Blues, por plasmar en ellas la esencia de lo que es sentirse eh, prisionero hablando en específico de esta cárcel. Pero no solamente era eso, ¿eh? sino de sus vivencias en total. Folsom Prison Blues aquí en Transistor, señores. I hear the train a coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Señores, eso fue Falso Prison Blues, como les estábamos platicando. Qué buena rola. Y les decía que este señor tenía, pues, un don muy especial eh, la vida de este señor está obviamente como cualquier rockstar llena de drogas, de alcohol, de, de mujeres, ¿no? Era... Eh, bueno, ¿cómo platicarles un poquito de él? Pues fíjense que él, es gringo, obviamente. Nació por ahí del treinta y tantos, treinta y dos me parece comienza a despegar su carrera. Bueno, él era hijo de unos este, pues, granjeros, muy, muy humilde el tipo. Eh, cantaba, este, y tocaba música gospel y hasta que bueno, le pega en, eh, por ahí de 1955 y arma su grupo con eh, los Tennessee Three, se llamaban Johnny Cash y los Tennessee Three. Y como verán, es un referente muy cañón, una voz eh, muy pegadora, ¿no? Lo describen por ahí en su película como es un ritmo y una voz fuerte como tren, ¿no? Pero que te hace mover el zapato. Eh, eh, regularmente sus rolas eh, hablaban de la soledad, hablaban del sentir humano. De ahí que mucha gente se identificara con este tipo de country. Y hablamos de Johnny Cash como uno de los principales pues exponentes del rock and roll también y del rockabilly. Les decía que él cuando comenzó por ahí del 1955-1956, él tocaba con Jerry Lewis, ya saben, el Balls of Fire y toda la onda, y con un jovencito que se llamaba eh, Elvis Presley, que no sé si ustedes por ahí lo conozcan. Pero bueno, este, este transistor lo estoy disfrutando bastante y precisamente para demostrar la versatilidad dentro de, su, de sus discos, de sus demos, eh, de Johnny Cash podemos encontrar una rola que se llama Get the Rhythm, que ahorita les doy los datos bien del disco, que es donde Johnny demuestra ¿eh? que señores nos hace mover los zapatos alegremente. Get the Rhythm. Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes, get gone, get a rhythm. when you get the blues. A little shoe shine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Will I ask him while he shined my shoes how to keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head, he popped his shoe shine rag, and then he said, Get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm when you get the blues. A jumpy rhythm makes you feel so fine, it'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm when you get the blues. Come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes. Get gone, get a rhythm. When you well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, You mighty little boy to be a working that way. He said, I like it with a big wide grin. Kept on a popping and he said again, Get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues. It only costs a dime, just a nickel a shoe. It does a million dollars worth of good But you. Get a rhythm when you get the blues. Qué buena onda, Get the Rhythm. No me van, no me pueden negar que no les hacía mover el piecito. De The Sound Demons and Outtakes de Johnny Cash, esta rola. Eh, ya desde ahí ya empezaba a moverle el Johnny Cash y era no eran músicos muy chipocludos que digamos, ¿eh? este, The De hecho, estos monos eran dos antes, eran dos y eran mecánicos. Johnny se los jala para grabar por ahí, por este, Memphis, eh, su primer disco. lo quería grabar así, lo grabara como fuera. <laughs> Eh, una muestra, obviamente, de, de que cuando se quiere, se puede, y como les decía, eh, pueden ver, les voy a recomendar este por ahí varias cosas. Una de ellas es un disco que se llama eh, muy, muy, muy especial y que los protagonistas, los intérpretes, vaya, de este disco son eh, Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins y Jerry Lee Lewis. Estos monitos se meten al estudio ahí en Memphis y hacen un disco que se llama The Complete Million Dollar Quartet. Eh, consíganlo, consíganlo todo, un, show del cómo estos monitos graban un disco nada más por el amor a la música, sin el afán de conseguir eh, ventas como ahora, ¿no? Eso es lo bonito de ese tipo de música. Johnny Cash estuvo enamorado, señores. Estuvo enamorado mientras estaba casado y no de su mujer. <laughs> Esto lo plasmaba en sus rolas. Y una de sus rolas eh, muy, muy, muy conocidas es It Ain't Me Baby. Esta rola eh, la hizo obviamente conocida él y conocida a otra persona, un maestrazo. Este es un cover de, Bob Dylan. Bob Dylan eh, en The Essential. Ahí pueden encontrar It Ain't Me Baby. Pero Johnny Cash, eh, pues la canta con el amor de su vida, June Carter. Eh, para que tengan una referencia mucho más chipocluda de lo que fue este amor. Porque eso sí es amor, señores. Vean Walk the Line, una película ahí con Joaquin Phoenix. Eh, acaba de salir. Vean Walk the Line. Es buena y la interpretación del señor Phoenix es muy, muy, muy, muy buena. Los dejo con Ain't Me Baby, con Johnny Cash y June Carter. Solo aquí en Transistor, señores. Qué bonito es esto. Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me. from the ledge, babe, go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe, I'll only let you down. You say you're looking for someone who'll promise never to part. Someone to close his eyes for you someone to close his heart, someone to die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me. You say you're looking for someone to pick you up each time you fall. Together flowers constantly and to come each time you call. And we'll love you for your life and nothing more. But it ain't me, babe. Now, now, now, it ain't me, babe. It ain't Esas son las letras de Bob Dylan en voz, en el vozarrón de Mr. Johnny Cash. Eh, dice esta, esta rola. Eh, Go away from my window, leave me at your own chosen speed. Eh, qué valor y qué bolas se deben de tener a veces para decirle a alguien, tú necesitas a alguien que te abra las puertas de este mundo, pero ese no soy yo, nena, ese no soy yo, no soy el hombre que buscas, dice esta rola, una de las más chipocludas a mi parecer este, interpretaciones de esta rola de Bob Dylan. Y es que Bob Dylan y Johnny Cash tienen una admiración mutua. Eh, estos dos grandes de la música eh, se tienen un respeto impresionante. Eh, Bob Dylan se echó alguna vez en algún concierto y hay en un disco por ahí esta rola de Ring of Fire, que es uno también de los máximos de Johnny Cash. Y Johnny Cash obviamente interpretó no solamente esta, sino varias eh, rolas de Bob Dylan. Bob Dylan, este, bueno, obviamente influyó completamente en Johnny Cash y es completamente influido por este, por él, perdón, por Johnny Cash. Y existe una admiración, como les decía, mutua. Esta rola la cantaba en especial Johnny Cash con la mujer a la que amaba, les platicaba. June Carter, con June Carter trabajó desde por ahí de los 50, eh, cuando hacían esta caravana eh, por ciertas ciudades de los Estados Unidos, pues estas cuatro estrellas increíbles eran, había muchísimos, eran June Carter, Jerry Lewis, Elvis Presley y Johnny Cash imagínense qué cartelera, bueno, era en ese entonces, ahorita tenemos que este Kalimba y Camila y todas esas moves, pues, Imagínense, Zoe va a ser un on-plot, entonces ya si Zoe hace un up-plot, podemos esperar y podemos saber que seguramente la banda Machos va a ser un plot <laughs> próximamente. Pero bueno. Johnny Cash por sus tanates decide que su más grande concierto y su más grande disco en vivo va a ser en la prisión de Folsom, en Folsom Prison. Y él fue y se metió a esta prisión de máxima seguridad a dar un concierto y a crear una grabación directamente desde con los más buscados. Esos son talentos, señores. Y ahí se aventó Cocaine Blues, que es la rola que vamos a escuchar ahorita. Y ahorita seguimos platicando. Cocaine Blues, escuchen esta maravilla con el señor Cash, porque de veras no tiene, no tiene, no tiene madre I took shot of cocaine and I my woman down. I went right home and loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. and walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Well, Ely, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh, yes, my name is Will Ely. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dead carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine. I spied a sheriff coming down the line. Hot coughed as he cleared his throat. He said, Come on, you dirty hack, into that district court to the courtroom, my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge commence to look about. In about five minutes, and walked a man, holding the verdict in his right hand the verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. These men have receptions, Matlock A50632. ¿Cómo fue esta rolísima del señor Johnny Cash? Y aún recuerdo cuando le disparé en la jeta a esa perra. Eh, qué buena rola, qué buena rola. Y cómo encendió, cómo encendía a toda la prisión de Folsom con una, una, letra que definitivamente iban a comprender estos señores. Eh, les platicaba, eh, Johnny estuvo, pues obviamente, inmerso ahí en las drogas, en el alcohol, desde muy temprano, ¿eh? desde muy temprano ya le daba ahí a las pastillas hasta que se hizo adicto, se separó de su esposa. Y fíjense que aunque tenía esposa siempre había estado enamorado de John Carter, eh, cuenta por ahí la leyenda. <laughs> Ella pues no le hacía caso obviamente, hasta que se dio, por fin, y se dieron. <laughs> Eh, ya, cuando ella murió, por ahí del 2003 me parece, sí, del 2003 Johnny Cash murió a los tres meses después. Díganme si eso no es amor, señores. Pero bueno, June Carter eh, hizo famosos muchos sencillos con Johnny Cash, por ejemplo, It In Me Babe. Eh, también rolas como Jackson, que son muy buenas y que de verdad ustedes deben de tener discos porque las rulas son, son, del corazón y son del alma de este señor. Y imagínense, bueno, imagínense. Por ejemplo, en eh, Folsom Prison Blues. En Folsom Prison Blues. Eh, dice una parte. Eh, cuando era solo un bebé, mi mamá me dijo, hijo, tienes que ser un buen chico siempre, no juegues con las armas. Pero le disparé a un hombre en Reno, en Reno, solo para verle morir. Fíjense. Qué, qué chistoso. Qué impactante. Ese es Johnny Cash. Completamente influido, les decía y les contaba por John Carter. Tanto así que John compone una canción que se llama Ring on Fire, que es uno de los máximos de éxitos de Johnny Cash que apareció por ahí de, pues que será, el 63 del disco, en el disco Ring on Fire, I'd Still Be There, de Johnny Cash, y es lo que vamos a escuchar ahora, tal vez mi canción favorita de Johnny Cash, y es que hay muchas, Ring on Fire de Johnny Cash, solo aquí en Transistor. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. The, taste of love is sweet. Qué, qué buena onda. El señor Johnny, el señor Johnny Cash, definitivamente, tal vez para, para muchos eh, que casi no lo conocen, puede ser un simple exponente de la música country. Pero la verdad, señores, es que sus letras van más allá son los principios del rock and roll, son los principios del rockabilly. Por ejemplo, que es eh, uno de los pilares del rockabilly. Y bueno, imagínense, curiosamente algunos de sus temas, eh, así como sus temas más conocidos, son covers de otros artistas, pero versionadas con un estilo propio, este, bueno, pues que lleva así como su sello. Por ejemplo, Heart. I heard Myself Today, dice la rola. Es de Nine, de Nine Inch O por ejemplo, eh, este que grabó este tema junto con Joy Stromer. Eh, la de, ¿cómo se llama? Híjole, Redemption Song. Esa la había compuesto Bob Marley antes de su muerte. Eh, les decía, inspiró Bob Dylan. Es muy chistoso esto de, de Johnny Cash, pero ya cuando uno se adentra a, a que él escribe, eh, te das cuenta de que tiene mucho, mucho, mucho que ver con eh, sentires bastante populares. me hubiera gustado muchísimo poner Hurt eh, pero bueno, y me faltaron bastantes. I Walk the Line, por ejemplo, eh, que también inspirada en su mojarrita, que siempre quiso, <laughs> que le decía que nunca, nunca iba a caminar derecho. Y él con esa rola decía, Como no? <laughs> Eh, I Walk the Line, faltó Man in Black. Faltó Man in Black. Eh, porque por cierto siempre, siempre vestía de negro, o la mayoría de las veces. Por eso y por muchas cosas más, que a veces a una persona como ustedes o como yo le sirve para identificarse con una persona a la cual, pues, no sé, se le puede admirar y se le puede seguir. Es por eso, por lo que a mí me, pues, me cautiva este señor. Saludos para todos los tuiteros y los facebookeros que nos están siguiendo en este momento. Saludos especiales para Diego Juárez, para Nancy Flores, para toda la banda, la bandera del IMP, para toda la banda de Archer Troy. Esto fue el transistor. Señores, tengan ustedes una muy bonita noche, tarde, día, lo que sea. Gracias por escucharnos. Ahí nos vemos. Despídete, Johnny. Ahí nos vemos. Bye. Ahora sí. Ya si quieres puedes decir lo que quieras. Simón. Simón. ¡Achín! Ah, sí estaba cargada, hombre.